tulikuwa tumezungumzia masala tuliyozungumzia katika wiki mbili zilizopita na leo tunaendelea pale tulipokuwa tumesimamia na Bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda يقول الإمام عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تكن ينقص فغضب وقال اسكت يا سبيل بل حتى لا يبقى منه شيء والإقرار طيب آه. ثم قال الإمام الحميدي وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل وشنزه الايمان قول وعمل يزيد وينقص فقال له اخوه ابراهيم بن عيينه يا ابا محمد لا تقل ينقص فغضب وقال اسكت يا صبي بلى حتى لا يبقى منه شيء انا na kauli yake سفيان يقول yaqul na nimemsikia sufiani akisema وسمعت سفيان يقول انا ممسكيا سفيان يتسمى الايمان قول وعمل نا ايمان قول وعمل الايمان قول وعمل ايمان قول وعمل يزيد وينقص ان ينزل ونقوع فقال له اخوه ابراهيم بن يوينه akasema kumwambia yeye ndugu yake Ibrahim ibn Uyayna yani Sufyan alikuwa anasema haya maneno kwamba al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus ndugu yake ambaye anaitwa Ibrahim ibn Uyayna akasema ya aba Muhammad ewe baba Muhammad ewe baba Muhammad la taqul yanqus usiseme inapungua la taqul yanqus usiseme inapungua faghadhiba akaghadhibika ah, Sufyan ibn Uyayna waqala na akasema uskut ya sabiyu nyamaza e mtoto mdogo uskut ya sabiyu nyamaza ewe mtoto mdogo bala hatta la yabqa minhu shay hivyo hivyo mpaka isibaki katika hiyo imani chochote eh yanqusul imanu hatta la yabqa minhu shay eh yanqusul imanu hatta la yabqa minhu shay'un ikiwa na maana kwamba inapungua imani mpaka kufikia hatua ya kutokubaki katika hiyo imani chochote yanafikia hatua mtu anafanya maasi akaendelea kufanya maasi ile imani yake ikapungua ikapungua ikapungua mpaka kufikia hatua ya kutokubaki chochote وهذه المسألة قد تقدمت وهذه المسألة قد تقدمت نهايه مسألة yametangulia haya masala yametangulia wa Ibrahim ibn Uyayna wa Ibrahim ibn Uyayna muhaddith wa Ibrahim ibn Uyayna muhaddith ولد سنه 20 و100 ولد سنه 20 و100 Ibrahim ibn Uyayna ni muhaddith kazaliwa mwaka wa 120 Hijri ولد sana 20 wa 100 zaliwa mwaka wa 120 watuwafia fi sanati 99 wa 100 watuwafia fi sana 99 wa 90 wa 100 na amefariki mwaka wa 199 watuwafia sana 90 wa 90 wa 100 hijri na amefariki mwaka wa mia moja tisini na tisa hijria طيب اقرأ قال رحمه الله تعالى والإقرار والإقرار بالرؤية بعد الموت طيب والإقرار بالرؤية بعد الموت نككيري kumuona Allah subhanahu wa ta'ala baada ya mauti wal iqraru birru'yati ba'da al-maut na kukiri kumuona Allah subhanahu wa ta'ala baada ya umauti ay wa minas sunnah ay wa minas sunnah al-iqraru برؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه اي ومن السنه الاقرار برؤيه المؤمنين لربهم يوم القيامه من السنه al-ikraru bi ru'yati al-mu'minina li rabbihim yawm al-qiyamah ikiwa na maana kwamba katika sunna mwenye kuitakidi atakuwa katika watu wa sunna na atekee kuwa amekhalifa na kuwa katika watu wa bid'a kukiri uonaji wa waumini kumuona Mola wao siku ya kiyama Ime na sunna al-iqrar bi ru'yati al-mu'minina li rabbihim yawm al-qiyamah. Eh katika sunna kukiri uonaje wa waumini kumuona Mola wao siku ya kiyama ikiwa na maana waumini watakuwa ni wenye kumuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama وقد دل على هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع وقد دل على هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع na hakika kimejulisha juu ya haya masala ya waumini kumuona Mola wao siku ya kiyama kitabu na sunna na ijma وقد دل على هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع na imejulisha juu ya haya masala kitabu na sunna na ijma yani hivyo tumejulisha kwamba waumini watakuwa ni wenye kumuona Mola wao subhanahu wa ta'ala siku ya qiyama amma al-adillatu min al-Qur'an amma al-adillatu min al-Qur'an minha amma dalili katika Qur'an miongoni mwazo amma al-adillatu min al-Qur'an minha amma dalili katika Qur'an miongoni mwazo ad-dalilu al-awwal قوله تعالى dalili ya kwanza ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika dalili zinazoonyesha kwamba waumini watamuona Mola wao akhera ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira wujuhu yawma idhin nadhira nyuso siku hiyo zitakuwa ni zenye kung'aa nadhira zenye kung'aa nyuso za waumini siku ya kiyama zitakuwa ni zenye kung'aa ila rabbiha nadhira kwa Mola zikiwa ni zenye kuangalia na kutazama ila rabbiha nadhira kwa Mola Allah subhanahu wa ta'ala zikiwa ni zenye kuangalia na kutazama hii ni dalili katika dalili za uwazi kabisa zinazoonyesha kwamba waumini watamuona Mola wao subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Dalilu thani dalili ya pili قوله تعالى ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala dalili ya pili ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid Allah anasema lahum ma yashauna fiha watakuwa na wao wanachokitaka katika hiyo pepo lahum ma yashauna fiha watakuwa na wao wanachokitaka katika hiyo pepo waladaina mazidun na kwetu sisi watakuwa na mazidi watakuwa na ziada yani pamoja na kuwa kwao katika pepo lakini kwetu watakuwa na mazidi kwetu watakuwa na ziada قال الطبري رحمه الله تعالى قال الطبري رحمه الله تعالى قال الطبري قال علي بن ابي طالب قال علي بن ابي طالب قال علي بن ابي طالب وانس بن مالك وانس بن مالك وانس بن مالك رضي الله تعالى عنهما هو النظر الى وجه الله عز وجل هو النظر الى وجه الله عز وجل الامام الطبري كوثيانا هي ايه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد انسمع قال علي بن ابي طالب وانس بن مالك رضي الله تعالى عنهما امسمع علي بن ابي طالب وانس بن مالك رضي الله تعالى عنهما هو النظر الى وجه الله عز وجل هاي مزيد نواو wao kutazama الله سبحانه وتعالى kwao pamoja na kuingia kwao katika pepo na kuwa na wao kila wanachokitaka watakuwa na ziada ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa na ziada ya kuona uso wa Mola azza fi'ala wa azza fi ali sama na watu wa peponi hakuna kitu ambacho watakachokuwa wanakipenda zaidi katika pepo kama swala la kumuona Allah subhanahu wa ta'ala الدليل الثالث دليل يا تاتو قوله تعالى ني قولي الله سبحانه وتعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده للذين احسنوا الحسنى وزياده للذين احسنوا الحسنى وزياده wana wale ambao wamefanya vizuri wale ambao wamefanya mazuri alhusna uzuri wa ziada na ziada lilladhina ahsanu alhusna wa ziada wana wale waliofanya vizuri wana wale waliofanya matendo mazuri alhusna uzuri wa ziada na ziada alhusna aljanna alhusna aljanna alhusna hapa ni aljanna kwa hiyo wale ambao wamefanya matendo mazuri wale ambao wamefanya vizuri watakuwa na pepo lidhan alhusna aljanna hapo alivyosema lilladhina ahsanu alhusna yani wana wao pepo wa ziyada الزياده هي النظر إلى وجهه الكريم والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم والزيادة نا زيادة والزيادة نا زيادة هي النظر إلى وجهه الكريم ني kutazama وسواك الله سبحانه وتعالى wa ziyad kutazama uso wa Allah subhanahu wa ta'ala mtukufu fassara bidhalika an-nabiy sallallahu alayhi wa wasallama wa ashabuhu min ba'dihi fassara bidhalika an-nabiy sallallahu alayhi wa wasallama wa ashabuhu min ba'dihi fassara bidhalika an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amefasiri hivyo mtume sallallahu alayhi wa wasallam واصhabuhu min ba'dihi na masahaba zake baada yake hiyo tafsiri ambayo imekuja hapo ni tafsiri ya mtume sallallahu alayhi wasallama kadhalika ni tafsiri ya masahaba zake baada yake ad-dalil ar-rabi dalili ya nne ad-dalil ar-rabi dalili ya nne qawluhu ta'ala ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala kauluhu ta'ala ni dalili yake Allah subhanahu wa ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idhil mahjubun kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun kalla si hivyo innahum hakika ya hao makafir innahum hakika ya hao makafiri rabbihim yawmaidhin lamahjubun kuhusu Mola wao siku hiyo ya kiyama huko akra watakuwa ni wenye kuzuiwa kuto kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na Mola wao kuhusiana na kumwona Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa ni wenye kuzuiwa kwa wale wasiofanya mazuri wale watikie kuwa wameingia katika moto hawa kuhusiana na swala la kumwona Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa ni wenye kuzuiwa hawatomuona Mola subhanahu wa ta'ala qala ash-shafi'i qala ash-shafi'i امسما الامام الشافعي لما ان حجب هؤلاء لما ان حجب هؤلاء في السخف لما ان حجب هؤلاء في السخف كان في هذا دليل كان في هذا دليل كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه firidha ridha anasema lamma anhujiba haulai fi sukti pindi wanapozuiwa hawa katika kughadhibikiwa na ukathirikiwa yani pindi kuwa wamezuiwa makafiri swala la kumwona Allah subhanahu wa ta'ala katika sukti katika kukathirikiwa katika kukadhibikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kana fi hadha dalilun inakuwa katika hili dalili au imekuwa katika hili dalili ala anna awliyaahu yarawnahu fi ridha juu ya kwamba hakika mawali wake vipenzi vyake watamuona katika hali ya ridha kana fi hadha dalil imekuwa katika hili dalili ala anna awliyaahu juu ya kwamba hakika vipenzi vyake wale waliofanya mambo mazuri yarawnahu fi ridha watamuona katika ridhaa hizo ni katika baadhi ya dalili ambazo ziko ndani ya Qur'an zinazoonyesha kwamba waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala amma adillatu sunnah أما أدلة السنة أما دليل السنة أما أدلة السنة أما دليل السنة قد بلغت حد التواتر قد بلغت حد التواتر أما أدلة السنة أما دليل السنة أما أدلة السنة أما دليل السنة قد بلغت حد التواتر zimefikia hadi ya tawatu yaani zimekuwa ni nyingi kiasi ambacho akili za watu haziwezi kuafikiana katika kitu cha namna hiyo minha miongoni mwa hizo dalili kutoka katika sunna minha miongoni mwa hizo dalili kutoka katika sunna qauluhu sallallahu alayhi wasallam ni kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam kauluhu sallallahu alayhi wasallama ni kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallama innakum satarawna rabbakum ayanan innakum satarawna rabbakum ayanan hakika ninyi mutamuona Mola wenu kwa macho yenu innakum satarawna rabbakum ayana hakika ninyi mtamuona Mola wenu kwa macho yenu hamto songamana kwamba wenda mkajiona kwamba mtikaingia peponi mtakuwa ni wengi mkadhania mtafikia hatua ya kusongamana kwa ajili ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala la pale itakuwa hivyo kama vile ambavyo mnapouona mwezi unapokuwa umetimia na hakuna mawingu ama kama vile mnavyoliona jua wakati anga iko safi hakuna mawingu mnaona na hakuna hali ya kuzongamana kadhalika mutamuona Mola wenu kwa hali hiyo dalilu thani dalili ya pili kutoka katika sunna hadithu sa'id al-khudri hadithi bi sa'id al-khudri حديث أبي سعيد الخدري حديث أبي سعيد الخدري حديث يا أبو سعيد الخدري حديث أبو سعيد الخدري أن أناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أن أناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أبو سعيد ترجع hadithi ياكي kwamba anna أناسا حقيقة يا واتي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاما زمتوم صلى الله عليه وسلم قالوا ولسيما يا رسول الله ايوه متوم والله يا رسول الله ايوه متوم والله هل نرى ربنا يوم القيامة جيه تتمونا ملويت سكي قيامة هل نرى ربنا يوم القيامة جيه تتمونا ملويت سكي قيامة qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am akasema mtume sallallahu alaihi wasallam ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndio hakika watu wa peponi watakuwa na neema nyingi mpaka wataulizwa wataelezea kwa nini sisi tusiridhie umetuingiza peponi umetupa kila kitu halafu Allah subhanahu wa ta'ala ataondoa hijab halafu watakuwa wanamuona Allah subhanahu wa ta'ala na watamjua kwa zile sifa ambazo ziko ndani ya Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa watu wenye kupata neema hii wa ghairu dhalika min alahadith na zisizokuwa hizo katika hadithi nyingi zinazoonyesha kwamba waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala huko akhira hali ya kuwa wakiwa katika pepo ya Mola subhanahu wa ta'ala amma alijma'u amma alijma'u amma ijma' qala أبو حاتم وأبو زرعة قال أبو حاتم وأبو زرعة amesema Abu Hatim na Abu Zur'a Abu Hatim na Abu Zur'a ndo wale wenye akida ambao inaitwa akida turadhiyaini kwa hiyo hawa wawili wanasema أدركنا العلماء أدركنا العلماء في جميع الأمصار أدركنا العلماء في جميع الأمصار أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا حجازا وعراقا حجازا وعراقا وشاما ويمنا أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم فكان من مذهبهم فكان من مذهبهم أنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة فكان من مذهبهم أنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة يراه أهل الجنة بأبصارهم يراه أهل الجنة بأبصاره أبو حاتم محمد بن إدريس وأبو زرعة wanasema adrakna alulama tumewadiriki maulama adrakna alulama tumewadiriki maulama fi jami'i alamsar katika miji yote fi jamii al katika miji yote hijaza hijaz haya kusema hijazi uh, mara nyingi walikuwa wanakusudia miji ya haramani maka na Madina na ile miji ambayo imezunguka Hijaz wa Iraqan na Iraq tumediriki maulama katika miji yote Hijaz na Iraqi wa Shaman na Sham وشاما na sham wa yamanan na yemen tumediriki maulama katika hiyo miji yote fakana min madhhabihim ikawa katika madhhabu yao fakana min madhhabihim ikawa katika madhhabu yao hao maulama annahu tabaraka wa taala yura fil akhirah hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana akhirah annahu tabaraka wa taala yura fil akhirah hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana akhira yarahu ahlul janna biabsarihim watamuona watu wa peponi kwa macho yao yarahu ahlul janna biabsarihim watamuona watu wa peponi kwa macho yao katika haya maneno tunapata faida nyingi miongoni mwa faida tunazozipata kwamba Abu Hatim na Abu Zura wamepita katika hiyo miji na sio kwamba walikuwa wanapita katika hiyo miji kwa hali ya kutembea kama wanavyo wanavyokuwa wanajisifia baadhi ya watu kutembea katika miji kwa ajili ya kutembea matembezi yasiyokuwa na faida lakini wao wamepita katika hiyo miji wakiwa ni wenye kutembea lakini kwa kufuata maulama jambo lingine tunaona kwamba siku zote madhhabu yanayozingatiwa na maneno yanayozingatiwa ni maneno ya watu wane watu wenye elimu sio kwamba kila maneno yanayosemwa yanachukuliwa tu kuna baadhi ya watu walikosoma hakujulikani watu wa sampuli kama hii maneno hayachukuliwi kwao akira shehe Sharif wao watu wako wako tu wamelakinishwa maneno mawili matatu ya Kiarabu nao wakawa mashehe na mfano watu kama kuna wengine wanasimu leo kuingia katika dini ya Kiislamu kesho nao wamekuwa madoati wameanza kulingania la hawa watu wazingatiwe asla kwa nini kwa sababu si watu ambao wamesoma kwa watu ambao wame wanazingatiwa kauli zao ni wale watu ambao wana elimu elimu ambayo na wao wamechukua kwa watu ambao wana elimu pia kwa hiyo Abu Hatim na Abu Zura kupita kwao katika hiyo miji haikuwa isipokuwa kuwa diriki na kukutana maulama na kuchukua elimu kwao kwa hiyo ikawa katika madhehebu yao au maulama wote ambao wamewadiriki katika miji yote hiyo sio mji mmoja katika hiyo miji yote kwa katika madhehebu yao hao maulama kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana akhera watamuona watu wa peponi kwa macho yao hii ni dalili ya ijma kwa sababu kama lingekuwa ni swala la khilaf basi baadhi ya maulama wangekuwa wanaitakidi tofauti na maulama wengine baadhi ya maulama wa mji fulani wangekuwa wanaitakidi tofauti na maulama wa mji mwingine lakini hali ikawa sio hivyo wote ikawa itikadi yao ni kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana akhera watu peponi watamuona kwa macho yao وقال ابو الحسن الاشعري وقال أبو الحسن الأشعري وقال أبو الحسن الأشعري وأجمعوا أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة بأعين وجوههم وأجمعوا أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة بأعين wujuhihim Abul Hasan al-Ashari anasema wa ajma'u na wameafikiana na imekuwa ijmaa kwao watu wa elimu na watu wa haki na watu wa sunna anna almu'minina yarawna Allah yawm alqiyamah hakika waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama anna almu'minin hakika waumini yarauna allaha yawma alqiyama watamuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama biayun wujuhihim kwa macho ya nyuso zao ayun wujuhihim kwa macho ya nyuso zao kwa hii ni ijma ya watu wa haki ijma ya watu wa sunna ijma ya watu wenye kufaulu kwamba hakika waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama kwa macho ya nyuso zao وقال الحافظ عبد الغني المقدسي وقال الحافظ عبد الغني المقدسي وقال الحافظ عبد الغني المقدسي واجمع اهل الحق واجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة أن الله تعالى يرى fi akhirah anasema al-Hafidh Abdul Ghani al kwa Abu Saif mtunzi wa kitabu gani unachokijua hmm? umjui mtunzi wa mdatul ahkam ni nani haya kazi kwako طيب واجمع اهل الحق na wameafikiana watu wa haki ni wote kauli yao imekuwa moja hawa watu wa haki wattafaqa ahlu tauhid was-sidq na wameafikiana watu wa tauhidi na ukweli wattafaqa ahlu tauhid wasidq na wameafikiana watu wa tauhidi na ukweli anna Allah ta'ala yura fil akhirah hakika Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana akhira anna Allah ta'ala yura fil akhirah hakika Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana akhira hawa wamenukuu ijmaa lakini vile vile ukiangalia kila mwanachuoni katika wanachuoni wa ahlus sunna wal jamaa katika wanawachuoni wa kisalaf wanapokuwa wanaandika katika masala yanayohusiana na itikadi lazima haya masala wayataje kwa hiyo hili ni swala ambalo linaonyesha kwamba katika hili swala kuna ijma na kila mtu wa sunna lazima itikadi yake iwe hivi na kama itafikia hatua mtu mtu wa sunna akiwa hajui haya masala au anaulizwa ikawa majibu yake hajanyooka tutakuwa na mashaka na yeye na usunna wake bali si ajabu tukamtia katika watu wa bida kwa yule bwana yule nakusema yafundishe itikadi yule kwa sababu anaogopa watu wanatofautiana oho ni matatizo tu katika jamii kuwa na watu kama wale ni ni shida na watu kama wanakuwa ni mzigo tu kwa jamii katika jamii ama ulama wanaandika hivi kwa sababu kulitokea nidhaa kulitokea nizaa kutokea mvutano baina ya watu wa haki na watu wa batili kwa lazima watu wa haki wabainishiwe haki watu wa haki wafundishwe haki sasa sijui yeye alikuwa anafundisha nini والطوائف التي انكرت الرؤيا هي والطوائف التي انكرت الرؤيا هي والطوائف التي ankarat ar هي hiya na makundi yaliyopinga swala hili la waumini kumuona Allah subhanahu wa ta'ala nayo ni watawaif allati ankarat ar-ru'ya hiya na makundi yaliyopinga swala hili la waumini kumuona Allah subhanahu wa ta'ala ni al-jahmiyya al-jahmiyya na kundi linaitwa al-Jahmiyya mfuasi wa hili kundi al bin Safwan ni kundi la kwanza katika makundi ambayo yanapinga swala kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala akhira wal mu'tazila na mu'tazila ashab al-i'tizal wal mu'tazila na mu'tazila wal khawarij na makhawarij wal khawarij na makhawarij katika sura ya wao kuonyesha wanapinga hili swala kwa sababu wao wanaona mtu anayefanya madhambi makubwa moja kwa moja atakuwa katika moto kwa hata kama alikuwa anastahili kumuona Allah Subhanahu wa Ta'ala hato hatomuona ama kawaji katika watu hovyo kabisa yani wao dini dini wanaona kwamba hakuna aliyepatia kama wao na ukawaji wao waliokuwa nao na bid'a yao waliokuwa nayo ukiwa khalifu tu katika rai zao za kijinga kijinga basi wewe ni kafiri wewe mnafiki Tunasema sana hawa leo jihadi jihadi jihadi jihadi. Nikwambia mna hayo ni mnaidai kuwa jihadi. Sio wanasema ah, ninyi makafiri nyinyi. ninyi wanafiki hii kwa sababu kauli yenu ni kauli ya kafiri mnapinga jihadi. Walikuwepo. Tazama hizo Mmoja yuko na mwenzake wako katika haji. Watu wengi kuliko. Naomba mwenzake unaona watu wote hawa. Hao wote hawa kulewa wao na motoni isipokuwa mimi na wewe tu bana yule akamwambia eh? mwenzake yani itikadi yao moja yani unasemaje akwambia akwambiani hao wote unaowaona hao motoni isipokuwa mimi na wewe kaambia ah wewe bana kama wote hao ni motoni isipokuwa mimi na wewe ah mimi madhabu yenyewe na kuacha mimi kadhalika warafidha والرافض na marawafidha mashia walmuattila walmuattila na wale ambao wanafanya taatwili sifa za Allah subhanahu wa ta'ala wal ash'ira na al ash'ira hayo makundi ni makundi ambayo yanapinga swala la waumini kumuona Allah subhanahu wa ta'ala na haya makundi ni makundi ya kibid'a na yeyote yule kuwa anapinga swala swala kama hili anakuwa ni katika watu wa bid'a mtu wa sunna lazima aitakidi kwamba waumini watakuwa ni wenye kumuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama tunasimama hapa tutaendelea wiki ijayo insha Allah